Ну, як поблизу, значить, чи вже ж їжа, їжак із їжачихою, і вони не знали, що коли їх вже недалеко живе у полі, живе ж зайчик. Ось вийшли одного разу гулять. Вийшов вже цей заєць, і тут і їжаки ж вийшли, чогось їжак. А заєць каже, ти де взявся, це моя нива. А їжак каже, це моя, я ж тут ось живу. Та ні, моя ж воно ж там нора. Та їжак каже, та ні моя. Ну, давай посперечаємося, чи я. Хто виграє, хто, значить, хто кого пережене, того буде і ніби. Ну, а їжак цей схитрував та й каже зайцеві, підожди, я ж піду додому і скажу е, жінці, що значить, де ж я буду, що з тобою на перегонки. А він зовсім пішов та каже, їжачись, що ходьом за мною, бо я з зайцем поспорив за межу. Отак і отак. Так я тебе поставлю, і ти стій, значить, там. Тільки заєць добіжить. А той каже, а я вже й тут. Вони ж однакові, що ж там можна розібрати. Таке є. Стали, заєць командував, раз, два, три, побігли. А їжа вже не побіг, остався. А заєць же біжить, не оглядається, прибігав, а їжачиха й каже, я вже й тут. Значить, прибіг скоріше. А заяць назад же. Побіг, услав же ж, думає що я ж таки пережену тебе, а туди добігає, той каже, а я вже й тут, бо й там вже стоїть, і там. Та так бідний той зайчик бігав, поки й вушка відкидав.